rình rình rập rình rình rập rình rình rập cáo là hồ ly rình rình rập rình rình rập rình rình rập cáo là hồ ly mọi người đâu nghe đây ta là cáo chín đuôi tu một kiếp nữa thôi ta sẽ trở thành con người kẻ nào dám cản ta ta sẽ cắn chúng bay ta sẽ nhéo chúng bay ta sẽ trở thành con người rình rình rập rình rình rập rình rình rập cáo là hồ ly rình rình rập rình rình rập rình rình giật cáo là hồ ly còn ta đây bảy đuôi ta là cáo cáo xanh ta quậy phá khắp nơi nếu mà kia ta thành người đừng có tới gần ta ta sẽ đá chúng mày ta sẽ sút chúng mày cho đến khi chân ta bị què rình rình giật rình rình giật rình rình giật cáo là hồ ly rình rình giật rình rình giật rình rình giật cáo là hồ ly lòng giao ta ta điên lên thì hãy coi chừng